Arratxaldeon, Euskal Irratiak eta Antxeta entzule guztioi. Hortzeguna da, irailaren zazpia, eta Nafarroko Azteko albisten errepaso eginen dugu urrengo ordu betean. Antxetateik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, Azteko albiste nagusiak errepasatzeaz gain, lorpen enpresako miren ola etxea indaburu produktuen zuzendari eta erosketa buruarekin izan gara, etxalarko galtzerrien enpresa honek bortz urte betetzen dituelako aurten. Gainera, malerrekako zenbait herriko beste negitaragoa ere aipatuko dugu, baita lesakan asteburu honetan eginen den erraldoien konpartsaren irurogeita mabortz urte ospakizuna. Bukatzeko, kirola izanen dugu solasgai, eta bertan asteburuko itzorduak eta bertze zenbait gairen inguruan ere arituko gara. Beraz, e, hori guztia kontuan izanik, eman dia zaiogun asiera, gaurko saioare. Bidasoaldeko informazioa goizean goizetik, antxeta irratian seiak laurden gutxitan hasi eta sei erdiak arte, egun sentia Aimar Lopez erasunekin. Eta goizberri magazinaren ondoren, sortziak eta laurdenetatik amarrak arte, goizean goizetik eta goizeko kafea koldo nausiarekin. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. antxetan. Ba, albiz, azteko albizteekin azteko, aipatu behar dugu ama 2.000 euro arteko laguntza emanen dute herritxikien langile autonomen artean negozioak eskualdatzeko. Etorkizuna zure herritmoan kanpaina biharazidu Nafarroko gobernuak negozioen txandapoltsa eta enpresak ikusarazteko APP bat sustatzeko. Nafarroko gobernuak ama 2.000 euro arteko laguntzak emanen dizkie 2.000 bortzeon biztanle baino gutiagoko herrietan negozioak eskualdatzeko interesa duten langile autonomoi. Eskubide sozialetako ekonomia sozialeko eta enpleguko departamentuak norberaren konturako langileen kolektiboa babesteko bultzatutako neurrien esparruan. Diru laguntza horien xedea da lan autonomorako sarbidea sustatu eta erraztea eta txikietan kokatutako negozioak mantentzen laguntzea. Bideragarritasun ekonomikoa eta soziala dute negozioak dira, baina desagartzeko arriskoan daude titularrak erretiratu ondotik segidarik ez dutelako. Laguntza ekonomiko hori Nafarroko lan autonomoaren bigarren planean jasota dagoen presen belaunaldien arteko erreleboa sustatzeko bidean zehazki. Gaurtik aintzinera, lan autonomoa etorkizuna zure erritmoan izeneko kanpaina paratu dute martxan langile autonomoi laguntzeko. Hiru helburu ditu kanpainak, eskura dauden laguntzak zabaltzean, Nafarroko gobernuaren negozio errelebo poltsaren erabilera sustatzea eta telefono mugikorretarako aplikazio bat langile autonomoen negozioak ikusarazteko diseinatua. Baliabide horiei buruzko informazio guztia eta horien eskuragarritasuna gobernuaren webunean dago eskuragarri. Zehazki, 2000 bortzeun bizilagunetik betiko herriguneetan negozioak eskualdatzeko laguntzak eskatzeko epea, joan dena buztuaren emezortzian hasi zen, eta 2008a irukoa zararen hogeita marrean bukatuko da. Diru laguntzaren zenbatekoa diruz laguntzen aldiren gastuen aurrekontuaren euneko irurogeita marrekoa da. Gehienez ere, amar mila euroko laguntza eman alizanen da eskualdatutako negozio bakoitzeko eta amabi mila eurokoa ere izan daiteke emakumen edo ezkaitasunauten pertsonen eskaeretan. Bertzale, donestebeko enplegu bulegoan bortzeun bi langabetu zeuden izena emanak abuztu ondarrean, abuztuan baino bederatzi gehiago dira. Urte hasierako joera aldatu eta udan ustailan eta abuztuan zerbait goti egindu langabetu kopuruak eskualdean zehazki. Abuztuaren hogeita amaikan bortzeun bi dira donestebeko enplegu bulegoan izena emandakoak ustail ondarrean baino bederatzi gehiago. Zerbitzuen arloak segitzen du langabetu gehien izaten eta abuztuan sei gehiago dira arlo honetan irureun da irurogeita zortzi guztira. Industria arloan ere bortz langabetu gehiago zeuden, abuztu ondarrean larogeita amazazpi, eraikuntza arloan ere lau langabetu gehiago daude, hogeita bat. Aldiz, nekazaritza beltzaintza arloan ustalean baino bi langabetu gutxiago daude, amar, eta intzinetik lanik egin gabekoen artean ere ustalean baino lau langabetu gutxiago zeuden, abuztu ondarrean, hogeita sei guztira. Teknologia eta jendarte trebetasunak lantzeko hainbat ikastaro antolatu ditu zerna garalur elkarteak. Landa, Nafarroa lotu lankidetza proiektuaren barrenean, teknologia eta jendarte trebetasunak lantzeko lantegiak antolatu ditu, mendialdeko lehen sektoreko kidentzat. Teknologiaren inguruko hiru lantegi eginen dituzte, bezeroei arreta emateko bilantegi, eta nekazaritza beltzaintza eta artisautza jarduerak diversifikatzeari buruzko lau. Jarduera guztiak doakoak izanen dira, eta online. Teknologia lantegiei dagokionez, Google Suite lantzeko astapena ikastaroa irailaren hogeita bian eta hogeita bederatzean, urriaren seian amairuan eta hogeian eta hogeita zazpian, izanen da eguerdiko amabi terdietatik e, eh, ordubi terdietara. Aurkezpen eraginkorrak kamarekin ikastaroa berriz, urriaren amaseian hogeita iruan eta hogeita marrean, eta azaroaren seian izanen da ordu berean, eguerdiko amabietatik ordubietara. Teknologiari buruzko irugarren ikastaroa saldu interneten online denda bat ireki gabe izenekoa, azaroaren iruan, amarrean, amazazpian eta hogeita lauan izanen dira, eguerdiko amabi terdietatik, ordui terdietara. Bezeroei harreta mateko trebetasuna bilarduera ere antolatu ituzte, eta irailaren amabian eta malauean izanen da lehenengoa, eta babortzean, hogeita seian, hogeita sortzean eta hogeita bederatzean izanen da, bigarrena biak arratsaldez, eguerdiko ordui terdietatik, bortz terdietara. Tok Tokiko negozioak dibertsifikatzeko eta hibridatzeko aldiz lau lantegi egonen dira. Urriaren iruan, bortzean eta seian bat, urriaren bederatzean amarrean eta amaikan bertzean, azaroaren zazpian sortzean eta bederatzean irugarrena, eta azaroaren amalauean amabortzean eta maseian azkena ikastaro denak arratsaldez. Izanen dira guardik ordu bitardietatik bortz terdietara. Interesatuek hainbat bide dituzte izen amateko. 6-0 bortz zenbakia edota bederatzi lauzortzi hogei irurogeita sei larogeita zazpi erre aldaz abildua zerna.eu zailbidera idatzi ahal izanen da ere, edota zerna gara lurra elkartearen uemurearen bidez. Landa Nafarroa lotu programa Nafarroko gobernuak eta Europa batasunak finantzatzen dute, 2008-2008 aldirako landa garapeneko programaren bitartez. helduen euskararen irakaskuntza sustatzeko euskara ahora kanpaina aurkeztu du Nafarroko gobernuak. Euskara ikasteko laguntzak eskatzeko epe aurrianen lenean irekiko da eta ez azaroaren 30 arte zabalik egonen da. Nafarroko gobernuko memoria eta bizikidetzako kanpoekintzako eta euskarako departamentuak ana ollo lendakari ordeak zuzendua euskarabidea euskararen Nafar Institutuaren bidez helduen euskalduntzea sustatzeko Euskara ahora kanpaina antolatu du hogeita mairu toki eta arloko hainbat eragilerekin batera. Zubiarte Euskaltegi Publikoarekin, Hizkuntza Eskola Ofizialekin eta Gizartekimeneko Aeka, Ika eta Baian Bai Euskaltegiekin. Portz mila pertsona helduk, baino gehiago Euskarek aste dute ekimen bateratu honi esker eta laguntza kurriaren lenetik azararen hogeita marrera bitarte eskadaitezke. E, astean zehar ezagutzera eman zen kanpainaren aurkezleak e, Javier Arakama, Euskarabideko zuzendarik Mikel Arregiren lekuko hartu berri duena, Mikel Oteiza Tarrabiako alkatea kanpainan parte hartzen duten toki ordezkaria eta Beatriz Buldain Aekaren Nafarroko koordinatzailean gizarte ekimeneko euskaldegien ordezkaria izan ziren aurkezpenean islariekin batera, Kepaiekora Zubiarte euskaldegi publikoaren ordezkariak, Santi Leone Iruñeko hizkuntza eskola ofizialeko zuzendari ordeak eta Joserra Olanoikako irakasleak ere parte hartu zuten. Euskara ikastaroetan izena emateko epea irekitzearekin batera, Nafarroko gobernuak toki entitateek eta euskaltegiek Euskara ahora kanpaina aurkeztu zuten, Nafarroko herritarrak gazteak batik bat Euskara ikastera animatzeko. Euskara ikastea aukera erakargarria baita, bizipen berriak eman eta aukerak zabalduko dituena. Gaztelaniaz eta Euskaraz ezik, karabieraz, frantsesez eta ingelesez ere ematen da funtsezko informazioa. Sustapen kanpaina irail osoan, eginen da horretarako sare sozialak erabileko dira, eskuorriak Panatuko dira, iragarkiak jarriko dira markesinetan, tokiko aldizkarietan, musika erretietan eta nupeko arrosariako kampusean. Kampainan eginen den inbertsua irurogeita mabortz mila euro ingurukoa izanen da. Euskarazko irakaskuntzaren doakotasunerantz aurrera egiteko asmoz, herritarrek hizkuntza hori jakiteko duten eskubidearekin, Nafarroko gobernuak handitu egin ditu helduentzako banakako laguntzetara bideratutako kopuruak, bai eta euskaldegintzako laguntzen deialdieranak ere. Banakako laguntzei dagokionez, deialdiak irureunda berrogeita marmila euro aurre ikusten ditu, iaz baino berrogeita marmila euro gehiago. 2008 bat, hogeita bi ikasturtean, mila lagun baino geixiago jaso zuen laguntza, hogeita bi hogeita hiru ikasturtean aldiz onuradunak mila hirurehun ikasle izan ziren. Euskaltegintzako laguntzai dagokionez, hogeita hiru hogeita lau ikasturterako deialdiak, bi milioi laureun da irurogei mila euroko aurrekontua du, aurreko ikasturtean baino ia irureun da irurogei mila euro gehiago. Euskara bideak, seigarren urtez, Euskara ikasten duten helduentzako diru laguntza behialdi bat, jarri du adian, hogeita iru hogeita lau ikasturtean ikastaro estentxiboak, trinkoak, barnetegiak eta autoikaskuntza ikastaroak egiteko. Urtero, bortz mila pertsonak baino gehiago kartzen dute, e, parte programa honetan ikastaro hauetan matrikulatzen diren ikasleduek irureundalarogei euro bitarteko diru laguntzak lortu alizanen dituzte eta gainera laguntza horiek bateragarriak dira toki entitateek ematen dituztenekin. Euskara ikasteko laguntzak eskatzeko EPA aurriaren lehenean irekiko da eta zaroaren hogeita marrean bukatu. Interesa duten ikaslei informazioa emateko ondoko webunea gaitu da, irubebikoitz.euskaraikasi.nafarroa.eus. Bertan, Nafarroan Euskara ikasteko ikastegi publikoei eta gizarte kimeneko euskaldegiei buruzko informazio osoa, bai eta ikaskuntzarako laguntzak eta laguntza horiek eskaintzen dituzten herrien zerrendare agertzen da. Bertzetik, iralean 0 amabi telefono bidezko arreta zerbitzuak eskaintzari eta laguntza horiei buruzko informazioa emanen du. Astelenetik hortziralera, goizeko zor sortzietatik arratsaldeko zazpietara. Javier Arakama Euskarabide zuzendaria. Euskarabidea eh, Euskaren Nafar Institutuaren bidez, helduen Euskalduntzea sustatzeko kanpaina antolatu du, hogeita amairu toki entitaterekin eta arloko hainbat eragilerekin batera. Zubiarte Euskaltegi Publikoarekin, hizkuntza Eskola Ofizialekin eta Gizarte Ekimeneko AEKA, e IKA eta baian bai Euskaltegiekin. Euskara ora kanpainaren helburua euskara ikastera animatzea da. Gazteak batik bat euskara ikastea aukera erakargarria da, bizipen berriak eman eta aukerak zabalduko dituena. Aurtengo euskara ahora kanpainak bideo jokoen munduan kokatu gaitu, gazteek aski ongi ezagutzen duten jokoen erronka. Kanpaina txegina, digarria eta divertigarria egin nahi izan dugu gazteen izkerara moldatua eta neska mutilen motivazioa piztuko duena. Alabada, bada, kanpainak gazteen munduan bideojokoek duten arrakastari heldu nahi izan dio eta hori euskarrien iruditegira ekarri du. Euskara ikasteko sustapen kanpaina irai osoan egingo da. Horretarako sare sozialak erabiliko dira, esku horriak banatuko dira, iragarkiak jarriko dira markesinetan, tokiko aldizkarietan, egunkarietan, irratikal e, eh, kate orokorretan, batik bat gazteek aditzen dituztenetan, baita Nafarroko Unibertsitate Publikoko Arrosadiko kampusean ere. Kampainan egin den inbertsua, irurogeita maboz mila eurokoa da. Kampainaren helburu nagusia Euskaraz ez dakiten Nafarrak, gazteak batik bat, Euskaraz eh, ikastea bultzatzea da eta horretarako Nafarroan zehar dauden euskaltegietan edo hizkuntza eskoletan matrikula egitea. Goizeko kafearen ondotik. Espetu! Nora fakilaiz. Goizeko amarretatik amabitara, antxete irratian ez da etenik. Kantu eskaintzak, eguneko aktualitatearen zertzeladak, baita askoz gehiago ere. Jakin nahi baduzu. Espetu iezaguzu. Goizetik arrats, urbilekoa antxetan. Bueno, ba, gaurko saioan, etxalarrera joanen gara, izan ere orain dela gutxi jakin dugu, bertako lorpen enpresak, hogeita bortz urte betetzen ditula aurten, e, aurten, ba hori da, hogeita bortz garren urte urrena ospatuko dute, bertan, ba, jakinen duzuen moduan, galtzerdiak ekoizten dituzte, eta hori da, ba, famatuena edo ezagunena, baino hala ere ba, zenbait bitxikeri eta jakiteko e, parada. E, izanen dugu datozen minutuetan, izan ere telefonoaren bertzealdean miren ola etxeain daburu dugu, bertako produktoen zuzendaria eta erosketa burua. E, kaixo, egunon, miren? Egunon, baitzire. Zer moduz? hemen, ederki, lehiotik begira, txalarko mendipolitotara. Hori da, bueno, horre txalarrean bertan kokatua duzue enpresa, e, bortzietako erretiki batean, eta, bueno, txikitik izatera, e, haundia, e, bilakatzera ez, e, lortu duzue, edo, bueno, hori izan da, hogeita bortzurtetan urtetan izan duzuen, ba, garaipenetako bat, ez? Bai, hori da, e, fabrika sorduzen gara, janan e, eh, mila beratzi deunta laroita bos, laroita zeigarren urte inguru hartan, e, txiki txikia ginen, e, bertzen dako markak egiten genituen, <clears throat> eta tandik urte batzutara, lorpen marka sortu benun, inkartzer diagia lorpen marka nazpilan ekoizten hasi ginenin, hor hasi zen pixkot internalizazioa, eta bai, erraten alda, <clears throat> erritiki honetik eta txiki izatetik, ba, munduko herri herrialdetan presentzi izatera aletu garela. Mm -hmm. E, aipatu duzu, orain dela, bueno, mila bederatzen da laroita bortzaldean edo ez, e, txalartar batzuk elkartu eta e, horrelako, bueno, arropak edo galtzerdiak e, koizten hasi zinetela, bertze enpresako ez? hasiera batin, ba, etzegon marka zehatzik egina ez? Hori da, e, orain dela goita mazaz, goita mezortzi urte izan zen hori, e, kooperatiba moduan sortu zen hemen eh, herritar batzu kelkartuz, eta hasi ziren ekoizten galtzerdi mm, pues, mm, sare honditako prika eta bueno, la, eh, galtzerdi xuri agitz e, basikoak ez lehenago mm -hmm. garaia itan guainikan etzagon txina etzen sartua, eta bai behar ziren egin, e, bueno, alpor maior deitzen ziren pues galtzerdi basiko pila bat, pasagon merkatu horretan. -hmm. Gero, merkatu aldatzen joan zen, eta, bueno, zorren erabera arat adaptatzen ere jakin barri izan dudu e, eh, fabrikak. Mhm. Eta, beraz, bueno, ba, ikusita ez, arrakasta edo lana zenutela, orain dela hogeita bortz urte, lorpen izenaren menpe edo, hasi zineten horieko izten, ez, ja, marka bat sortuta. Hori da, horri ikusi zen, bazagola nixo bat, ez, bazagola tendentzia bat merkatun, kirol galtzerdiak mm, behar, behartzera, erran el jende mm -hmm. gerozta gehiago zen eh, kirola egiten, eta ez zauden galtzerdi teknikorik, ez, mm -hmm. galtzerdi basikoak zauden. Hor ikusi zen, bazela behar bat, eta, bueno, eh, ja au, urtetan hartutako eksperientziakin, e, bai saiatu ginen ateitzen merkatura lorpen markazpian, azpian e, pues, lemiziko galtzerdi teknikoak. Lorpen sortu zenik ere kompetentzia txikila zen, e, sortu zen pues, lemiziko tako e, marka tekniko, tekniko izan zen lorpen eta eta hori nitxo txik, txiki edo espezifiko horretan, izan zuen bere, bere lekua merkatu nazionalin eta internazionalin ere. Mm Horrek lagundu zizuen nola baitez, ba, zuen txokoa egitera, e, bere zitasuna zelako ez, edo bakarrenetarikoa zinetelako hori egiten? Hori da, hori da, ordu arte ziren merkatuan galtzerdi teknikorik, ez? Ba, e, mendian ibiltzen diren bota zurrunekin e, hanka ongi babesten zizutenak, edo izerdia pixkoto bekigo kudeatzen laguntzen dizutenak, edo, bueno, e, transpidabilidadia, bertze zaugarri batzuk, bas leno, galtzerdi basikoiek ematen etzutenak e, sortzen hasi ginen. Pentsatzen dut, e, bueno, ba, behar horietara egokitzeko ere, e, bueno, zerbait aipatu duzu, baina erabiltzen duzuen materiala ere, e, bere e, pilakatzen joan izanen dela, edo, bueno, probak eta egiten joan izan entzaretela eta arrautzen, ez? E, zer du, ze materialek ematen dizuen, ba, momentuan behar duzuena, edo? Bai, bai, hau nitz. E, Aziedatik e, lorpen markakin, bueno, material, merkatuan zauden, material... Bueno, ezagun batzuk e, ibiltzen e, hasi ginen, erraten alda marka komertzial batzuk ibiltzen genitu la, pues, Coolmax, ez, nahiko ezaguna, mm Thermolite, dire fibra batzuk, bueno, merkatu, ekirol merkatuan neko ezaguna birera, eta ezaugarri beresi batzuk direnak, ez? Eta proba, proba error eh, horietan, e, ze ari, ze galtzer eh, erabili pos, joan ginela gure mapa egiten. Mhm. Eta gaur den egunin ere denbora guziz gara material berriak probatzen, orain hornitzaile pila bat daude, e, teknologia haunitz e, aldatu eta hobetu da, orduan ere zingara gelditu hasierako aitan anklatuk, baizik eta mhm. da mm hobekuntza konstante bat. Mhm. Hori da, e, beti ere ikasten ari zareten, beti ere material berriak bilatzen ba, zuei egokitzeko, eta pensatzen dut alde batetik zuen enpresan garrantzi handia ematen diozuela bai berrikuntza horiei, ez? e ba, beti ere e, azken momentuko inovazio horreri eta bertzaldetik jasangarritasunari ere, ez? Uste dut e, erabiltzen duzuen materiala eta lan egiteko modua ere beti ere saiatzen zaretela jasangarria izaten. Bai, arront. E, hmm. Lorten marka jaio zen momentutik eta enpresa bera jaio zen momentutik leku honetan jaioa izanik bakarrik, ba, Orduan, igual, jazangarritasun hitza erabiltzen etzen arren, e, ja egiten ziren prozesuak e, pues naturalekiko alik eta errespetu izan ziren, ez? Eta gaur den egunin, gaur ja jazangarritasuna e, eh, kontzeptua bera e, geroz eta argiago dugunin, naiz eta oganikan badugun epila bat ikasteko denek, bai guretzat e, eh, ardaz garrantzitsu bat dela. Eta innovazioa horren azpilan den indago ez? Sare bat bezala azkenen gauzak berriak eh, eta hobiak egiten bilatzen bilatzen ari zara, bino nino izatzen du gabe, e, bueno, naturari errespetua dela, dela garrantzitsuna, ez? Eta materialen, materialen buruz egin dela, E, bai, erra da, azkeneko urtetan, azkeneko ja iru negu kanpainak, bi iru eh, neguko kanpaina guztiak, bueno, uste guztiko galtzerdiak, elorpen markaz pilan material jasangarrikin egiten ditugu lau da. Edo reziklatuak, edo naturalak, e, beti ere animalia, artilari buruzari balimagara, mm -hmm. bueno, praktika egokiak erabiltzen dituzten hornitzaileak hartuz, edo bio, en, arboletatik heldu diren ariak. eta bueno, dena hola e, eh, batzuk, zertifikatuak gainera, e, jasangarritasuna bermatzen digutenak. Eta itxin bertan, ez, eh, fabrikan bertan, e, ere bai, zertifikazioen bitartez, e, bos, inguru girua mm, errespetatzen duten zertifikazioen lortu ez, iso medioambiental horiek direnak. Mm ze den gainera, azken momentu honetan, e, bortzi eta batez ere, e, sufritzen ari garen ba, hori ez e, parkeolikoen inguruan eta bueno, ba, ze momentu honetan ere e, zu enpresa batek ba, gainera ja zuen leku garrantzitsua bilatu duzuela ba nazioartean ere e, horrelako praktikak hau e, aintzinera eramatea, ez? Eta jakitea edo ez galtzea horrelako norabide hori, ez? E, zuen ba. ardatza e, jasangarritasuna izatea eta ba hori horrekin lan egin alizatea eta lan egitea, ez? Bai, azkenin eh, ikusten dugu etorkizuna edo naturakin dela edo zela izanen. Mm-hmm. Eta e, teknizitatea eta jasangarritasuna ez daude zerre. Mm -hmm. lagun izaten aldire. Eta gure kasun teknizitatea izanik eh, puntu garrantzitsutako bat, segure galtzerdik azkenin saltzen balima dire, dire e, sorry, ezaugarri teknikoak eta hobiak dituztelako galtzerdi arruntak bino. Mm -hmm. Binon, jasangarritasunaren eskutikan joan barra garela ere argi ikusten dugu. Mm -hmm. Ederki. Bueno, e, aipatu behar dugu, zuek hasiera batean ere, e, bueno, etzagola horrelako fabrika non langile guztiek elkarrekin lan egiten zuten, ez? E, etxalarren emakumeak uste dut gehien bat gainera, e, etxetan lan egiten zuten edo etxetan josten zituzten galtzerdi horiek, baina orain dela urte batzuk, ba, ja, fabrika bat duzuen, bertan elkartzen dituzue langile guzik, eta hori ere, ba, intzinera pauso bat izan zen, ez? Bai, handia. <laughs> Azken nien leno logistika unitez zaila zen, ez? E, bai, bueno, erran bajera do bueno, ertain batin, zaudela makinak, ez, galtzerriak egite dituzten makina, mm gero galtzerdiak hautzeko, e, puntera horiek josi, galtzerdiak plantxatu, almazenak izan, ari guztiak e, gordetzeko, dena e, herritako e, bajera desberdinetan zagon, eta pos, posten zaharatu natin denbora guztian. Mm gero, laro eta mekan uste dute asitzela japa berri egiteko obrak, eta gaur den egunin hemen unitzez hau nitze zerraxagoa da dena leku berdin egitea eta ja mos modu profesionalago batean, ez? Mhm, bai. E, ze garrantzitsua den hori ere, ez? E, bueno, herritako bajera unitzetan materiala gordea eta herritarren laguntzarekin, ez? Hori ere ba hortik sortu da e, horrelako enpresa handi bat, ez? Bai, haber, azkenin nahiko lanpostu sortu ziren eta herritarrak ziren gehienak. Eta gaur den egunin ere, hemen lan egiten duen plantila eguneko iruro eta ma bosa etxalartarra da. Uh bueno, e, bai, azkenin etxalarrezalko zalko bat entzat, e, eh, berro ma ditun fabrika baten eguneko iruro ma bosa bertakoa izatea. Eta eta baina hori betitik edo, bueno, bai, azkenin fabrika sortu zenetik ja jatxun berra urte dire. Mhm. Eh, bai, ibilbide polita da, bai. Bai. E, bueno, e, bimia eta amalauean aipatu behar dugu, gainera, e, ternua grup barruan sartu zela lorpen, eta horrek ere, bueno, ez dakit e, baliabide gehiago eman dizuen, e, indar gehiago, e, erakusgarritasun gehiago, ez dakit nola, bo, nola izan den prozesua geroztik. E, ba bai, hori 2000 eh, eta integrazioa egon zen, eta, eta bueno, nahiko erraxe izan zen, ez azken nien ere sektore berdin e, eh, zeuden, euskaldunak dire, e, eh, mendikan urbil daude, eta talkar laguntza izan du da, eta zaite lorpen externuari markari ematen izan diola internalizaziorako laguntza, gu kargero bagenolako sare handi bat, bino neurek ere lorpeni, bueno, pues eman digute egon kortasun bat, ez, azkenen ez da berdina, mm, pues berroita mar personako fabrika bat izan, edo berreun laguneko eh, talde bat, azkenin finanzieroki eta, eta bertze arlo batzutan ere, ez, eh, igual marketinga, edo, bueno, e, batzuk eurek garatu guak zituzten aldian ere, pues, guretzat ere lagungarri izan da, noski bai. Ederki. Bueno, eta horrek ere, e, sariren bat edo eman dizuez, edo bueno, zuek egindako languzia eta lortu duzun guezia eh, ba, materialekin, e, orain ere uste dut arrupa eta horrelako kamiseta teknikoak eta ere egiten dituzuela, ez? Eta horren arira, ba, sari batzuk ere jaso dituzue. Bai, hori da, e, orain dela pare bat urte bi makina berri erosi genitun, eta horiekin... E, Makina zirkularrak izanik, e, barruko arropa simles teknologiarekin egiten alda, barruko arropa termikoa, e, bai. Bai. Eta bai, joan den urteko izpo hau horretan, dela zetakipe, eh, audor munduan, e, kirol munduan, E, ez dakit bezala, ez dakit Europako, Europa mailako e, saritik garrantzitsuenetan, bai galtzerdi batekin eta baita e, simles arropa termiko batekin ere, e, saria eramin genuen, eta bai bilek hemen etxalarren egintako e, pues, hori, arropa dago galtzerdia dire, eta konten. <laughs> noski, noski, konten egotekoa da, bai, bai. Eta, bueno, e, gainera, mendizale ezagunak edo, ez, e, kirolari ezagunak ere, zuen materiala erosi eta erabiltzen dutela ere badakizue. Bai, bai, bai, bai, hori, bai, betitik antzan dugu, mm -hmm. hemen mhm. bertan zartu, eta, zer egin, balago, argazki erakusketa bat, ekizun mendizale pila gure, gure galtzerdiak erabiliz, ez? Mhm. Bai, betitik, hau nitzetan eurek dire erratzen dutena, bueno, e, kolaboratu nahi dut, edo bertxaldera ere bai, gu ate eta normalki e, bai, kon, oza, nahi zaiten dituzte gure, mm gure produktuak probatu, ta, eta gustatzen zaizkie orokorren aski, beti gauzako betzen, eh? eta eurekin bai. lan egiten dugu garapenean, mm -hmm. produktu aterian zinen, bueno, edo zein ezagarri hobetu barbalema da egiteko. Mm Noski. Ba, ederki, miren, mila raudena kontatzeagatik, e, zorionak ba, betetzen dituzuen hogeita bortzurte hauen gatik, eh, eta, bueno, ia berrogei ere daramatzu zoe lanean, beraz, berrogei ere kontatzen alditugu ez, ia, eta, bueno, ba, arro egoteko moduko lana egin duzue, e, bueno, mila arrazoien gatik, ez bakarrik ba, sari gatik, edo e, eh, koizten duzuen agatik, baita ere ba, herrian, edo, bortzietako erritiki batean, ez? Horrelako garapena izateagatik, ba, zoriontzeko modukoa da, eta arro egoteko modukoa noski, eta, bueno, ba, mila esker gurekin izateagatik, eta segide zazuen, o, horrela. Bai, eskerrik asko zeritartia hoa emaiteagatik, nire esker. Oietan bat sentitzen duena da zalantzako baldin bazara zailagoa izango da dagokizun aldean behar bezala egoki sentitzea zaila izango da thank Ia metzen bat, iristeko esperoan Doa zamezteko gogoak, laguneroko bikeriaren zama Apalditik handu zutra ba, batzorik emalgabe Arras ez dut gazaude ikusten, dola luzatzen doa Pareko txendan gazetzu ta kontiega bat onartu inola Neurri gabeki Moten du dituena Zure gainak dutako nola Zabitatean ziela Demora pasa Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edo eta edonon, sare sozialetan. Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere. Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan. Ba, kulturari tartea ginen dugu orain, eta bueno, ba, hemen itzordu bat, asteburuan izanen dugun itzordu bat, aipatu behar dugu izan ere, Erraldoien irurogeita mabortzgarren urte hurrenaren arira egitarau zabala prest dute astebururako lehizakan. Hortzirale harratxan aurrendako eta helduendako jokoak eta erakuskita izanen dute, eta larun bateko topaketan bidoasoldeko emeretzi erraldoi biltzea, espero dute. Isabel eta Fernando erraldoiak herrira ekarri zituztela irurogeita mabortz urte, bete direla eta asteburu honetarako ekitaldiz betetako ospakizun egitaraua prestatu du, ...lesakako erraldoi eta buru handien konpartxak irailaren sortzian hortziralean, Arratxaldeko lauterdietatek zazpite erdietara pozgarriak izanen dituzte, harri ondoa kulturretxeko atarian, eta meritare emanen dute. Ordutegi berean, argazki erakusketa eta el peso justo jokoa izanen da elduen Egun handia, irailaren bederatzi izanen da, alarun batean goizeko bederatzi dan meza izanen dute, eta ordu erdi beranduago, gombidatutako kompartxei arrera eginen zaie harri ondoan. Goizeko amaiketan kompartxen kale jirasiko da, eta huerdik ordu, ordu bat terdietan, Daztan bidasoko erraldoien topaketa egonen da plazan. Emeretzi erraldoi, emezortzi musikari eta txarangarekin batera. E, gero, arratsa eguerdian, eguerdiko ordu biterdietan herri bazkari izanen da jubilatuen elkartean, eta arratsaldeko seietatik bederatzietara endara DJ egonen da plazan bukatzeko, bederatzietan zezen zuz zen suzkoa aterako da. Orain dela pare bat hilabete lesakako erraldoien konpartxako kide den Xabir Ibarrenekin izan ginen, eta berak kontatu zizkigun konpartxaren urteurrenaren nondik norakoak. Bueno, iepa Xabi, zer moduz? Hemen txea, itzongi, itzongi. Bueno, aipatu dugu, e, zu Xabi Iribarren zara, e, lesakako erraldoi eta buraundien konpartxako kidea. Aipatu dugu ere, e, orain dela irurogeita urte e, aletu zirela lesakara erraldoiak eta urten ba, hori ospatzen ari zarete eta pentsatzen dut bueno, lanin ariko zaretela buru belarri e, urtean zehar inentu zuen prestatzen ez? Bai, gu errantzun bezala lesakako erraldoi eta buru hendin konparsa gara konparsa txiki bat bai? Iruita maus urte joakida errelesakako jendia erraldoi hauek ateitzen, eta gu hasi ginen talde majo bat ondela bosei urte. Gakizu gure aur txikiak eta itzen zuten musika eta ezaten ziren ene kanta famatu hoiek. eta horietik han posatitzen zen beti erraldoia goti, erraldoia beti, joaten ginen bertze herritara eta iruinera eta dena, eta... Eta olako batin, e, eh, haitxu genu, pues, lesako erraldoiak jendia falta zutela, eta orduan elkartu ginen kuadrilako batzuk, eta bertze lagun batzuk, eta nama, pues, sartu bergara konparsa horretan, eta lagundu behar dugu guztia. guzila. Orduan hasi ginen eh, prestatzen pixko bat irterak eta hola, eta Karo, e, eh, gugo ituta ginen, e, kale jirak itxera eta mhm. musikan bitartez, pues, kaleti joatia. Eta batzu pentsatu den, hainbertza jende garenez, bo, hainbertza jende, amabi graz garaietzen, mi hono, jendia garenez, zeba, ez dugu probatzen, bals batzuk edo dantza batzukola pixko bat gure airera, eta osasi ginen dantzatzen, eta probatzen, eta hola, eta gustora hasi ginen, gatantzea batzuk egiten genitun, eta... Hasierako urte horietan, ingen irtera batzu gainera, kasualitatez badu goliteko lagun bat, eta gomitu zigun hori tera baten, eta esperientzia polite izan zen, xume-xumea gu joan ginen berri-berriak, baina bueno, ongi ziguten, gero legasan ere urte horta, eta lesakan ere biliginen, eta gero hortikan pixko dindar hartuta, hasi ginen ere San Fermintan, Gero eh, San Fermitan ere gustora ginen kale jira eta eta emozionatu ginen eta bandakin ta ginen plazan ere dantzaldi bat. Ze, guretza berezi izan zen, ze hor bagara batzuk inoiz ere estuguna dantzatu, ikasbar izan genuen dantza bals hoiek dantzatzen eta gustora ebili ginen. Gero pandemian historiak inta pixko bajatu zen, dezin ginen ateri horrela eta badirudi gain ere berreskuratzen hasi garela, zeren adibidez aurten ja e, joan ginen iruritara, gombitu ziguten iruritako joatera, gero e, lesakako komertziu elkartik ere gombitu ziguten ateitzera bereien egunin, ezin zan genuen ateri, zegoen ugoldien, ugoldien historiori eta gomar izan ginenan laguntzen ura da hola. Gero gontzen beti gazten egunare parte hartu genuen, eta orain gelditzen zaigu San Fermintakoa. San Fermintan eh, normalin izaten ateitzen gara ustaiak seian ateitzen gara, eta gero ateitzen gara baitere e, eh, ustaiak bedetzin. Horten iruro eta urte urna dela eta pues, ustaia bedetzin ingo dugu zozketatxo bat, animatzen dugu jendia, saski pare bat, hasiera bat inimar genitun, bi saski, eta, oza, barkatu, aziren imargenun saski bat, eta genio laguntza lesakako komertzio, zerbitzu, ostatuk, eta lesakako eragila unitzekeri eta portatu dire hainin ongi atera berezantzikula bi saski, jarri dugu erraldoi bakoitzaren izena, saski hori da Fernando Erzeixaber, eta ordu nien dugu zozket hori bedetzian, eta zozketa horrekin atitzen dugun dirun arabera, karriko jugu erraldoi gehiago dugu jugu iraiak bedetzi ningo egun ospakizuna. Iraiak bedetzia ateri zen, e, zeren lesakako udaletxik ere, e, eh, badu hori amar urte amaika dinamikan egitas mori eta horren arabera bildu ginen udaletxikukin, eta proposatu ziguten, haber parte hartu nahi genune eh, lesako eragile bezala, eta arren genuen, ah, pues, hori ospatzeko eta guri iruita maus ospatzeko, elkartzen txugu bi gauzak eta ordun horregatik iraiak bedetzin, inen dugu pues, erraldoi eta buruan dien eguna iruita maus urte hurrenaren arira. E, orain ari gara pixka bat dena moldatzen eta prestatzen, zeren gara gu ezpaitugu gane, eta orduan ari gara pixka bat gutxi gotxi egiten gauzak, eta orain gozidea duguna da, pues, adibidez badakit, e, iraiak zortzi hortzila e, prestatuko jugu puzgarri batzuk arri ondoan aurrantzako, beti aurran ingurun ibiltzen diren zerraldoia, pues aurrantzako, berendu batekin, gero posible lima da igual, argazki erakusketa bat ere, pentsatua dugu, hori direna ireiak, eh? gero atereko diren edo, eta ere unin bertan e, egun guziko hori, goiz ingoiz, e, ingo dugu harrera bat, kanpotik etortzen dira herraldoi eta burondi gero ibili gora kaletikan, bazkalduko dugu elkarrekin, eta gero plazan dantzaldia, hori da ideia. Orduan, hori, hori da, iruita maus urte horrenan pixka bat e, urte guzikoa, pues hortan, sartak egortan, prestatu o, ospatu edo hori. Hainbat eh, ekitaldi dituzu urtean zehar, e, aipatu dugu ez, e, igual egun garrantzitsuena hori dela, irailaren bederatzean er, ospatuko duzuela e, zuen eguna, hor bi, bueno, bi ospak, ospakizun izanen direa, alde batetik, e, udalak ba, kulturretxeko amargarren urte hurrena ospatuko du, urtean zehar eragile guztikin egiten ari den bezala, eta egun hortan bazuekin e, bateratuko du ez, ospakizun hori. Aipatu duzu, bertze herrietatik ere etorriko direla egun hortan bertze herraldoiak topaketa gisako bat izanen dela ez? Bai, e, gure idea da, e, dela urte batzuk ere, etorri ziren, bai, bortziritako hori, erraldoiak eta etorri ziren, gero baztanetik eta malerrekatik ere etortzen dire, beti daude laguntzeko prest. Orduan, gure ideia da hori, e, bortziritak guri gonbitu, bai? Oraindik ez dugu gonbidapen ofiziala egin zeren gaude ba, eri, diru hor edo aurrekontu horren zain jakiteko zenbat deraino iritsi gaitezken. Eta horren arabera, pues, ekarriko txuk hori, erran bezala, bortziritakuk, e, malerreka, bastan haietzen garen guzia baina inguruko jendia, pues, ekarri egun hortan lesakara, eta hor daitiztela lesakaz disfrutatzera, eta lesaka pixkot izautzera, baina izautuko dute segura, baina no, hola egun polit lesakari eskaintzeko. Mhm. Ederki, eta, e, bueno, aipatu dugu zuen konparsan, e, uste dute, bi erraldo dituzuela, eta sei burua handi uste dute, edo nola, oza, nola osatze zuen e, taldea, ba, erraldo eta burua hundik? Bai, gu hori da, bi erraldo itxugu, eta berez txugu sei e, handi hundi, e, betitik izan diren burua hundiak, Bino gero, lesakoko komertzio elkartik ere, paretsu zizkigu bere garaian bi burondi gehi, orduan jugu sortzi. Bai? E, eta aipatu nahi dut e, lesakako komertzio elkartik eta zerbitzuk portatu dira beti ahitzongi gurekin. Oparitzeatik bi, er, e, bi eta gainera oroita, iruita mosgan urte ospatzeko e, eh, mandiguten gauz guziakin ez dakik unola eskertu, zeren mandizkigute gauza pila bat, herri, dena herriko gauzak izan direte, eta herrian geldituko da, herriko gauzak dire, eta eta gero e, hori ateratzeko antzin eta igara saltzen rifoiek eta jendiare, herriko jendia ere aportatzen ahitzongi aurrantzako den gauza bat eta herrien geldituko den gauza bat. Gainera, diru horrekin ezakitze pentsamendu duzuen, ja zerbait ere duzuen burutan, ez? Gero diru horrekin zer egin, e, gehiago ekarri, e, erraldoi gehiago, ez dakit hori ere herriarentzat izanen da gero? Hoi da, hoi da, hori da, filosofia da e, herrian gelditzea dena. E, eh, Lemiziko gauza erabaki genuna zen eri, e, eh, bortzirietako erraldoiak eta ingurutuko gekarri. E, eh, puzkarriak egoti aurrantzako hortzili arri ondoan, hori finkatu genun. Eta gero os, inguruko erraldio eta burundiek ekarri. Zagu ordaintzeko dirurik ez dugu, eta orduan etortzen dire normalin, otordu baten truke, edo igual musikoko batzu bai ordaintzea dire, bino, eta orduan otorduik ordaindu berratxuko, eta hori denatiko dugu diru horrekin, eta horrekin egun ondillo ospatu. Ez du aipatu, e, bueno, zerbait aipatu duzu bino, hola e, zehazki ez, e, zeintzuk diren erraldoiak, ze egia da Nafarrun e, ohitura handia dago ez, e, erraldoiekin, eta bueno, pa, nola zer ordezkatzen duten edo zeizena duten ez, e, lesakan zeintzuk dire erraldoiak? Pues lesakako erraldoia dire Fernando de Xaber, mhm. horti daude bisaskien izenak, eta hori dire bi erraldoi, imaginatzen bezala, zarzarrak eta ondia ondia direk, pixatzete pila bat, eta beti oroitzen gara, pues, etortzen direlikan bastanguk eta legasakuk eta usten izkigutenan beraien eh, eri, erraldoi berriak eta ja, moderno guk, bai. harinaguk, eta horrekin mugitzen gara gehiago, gurekin mugitzen gara justu-justun, mhm. dantzatzen dugu justu-justun, bueno, mugitzen gara, mugitzen gara, izerri batzuk itxintiko. Ikasi behar izan dituzue, e, erraldoiekin dantzatzen diren dantza horiek, pensatzen dut, ensaio batzuk izanen dituzuela, edo elkartuko zaretela nozbeinka bederen ez, ba, horiek ensaitzeko, edo, bueno, ba, dantza horiek gero, e, San batez ere, ez, e, lesakan herrian egiten dituzuen kale jira e, dantzatzeko. Bai, bat jugur e, bigaitero e, biga eta ero tamborra erantzen duna, pazientzion du gurekin, bai, zago, ba, dantzatzen dugu justo-justo, Eta bai, beraiei gauten dire guri laguntzen, eta e, dizkigute beraien ensaiotako abesti, eta gu horren arira ikintzugu dantzak eta pausuk, eta eta gure eskematxuk ikintzugu gure airera, eta no, no, neko, nik uste neko ditzen da. Tarteka ikintzugu akatsa, jo, bueno, disimulatzen dugu buelta bat gehiago, buelta bat ezkerrera, eta horrela, eta listo. Pesatzen dut ez dela erraxa izanen, ez batez ere, ba, ikusteko aukera handiare ez dagolako ez, hor barrenean edo nola da? Bai, normalin, eguzkia delikan, badago erraldoi bat, baduna ikusteko lekua xurila, tela xurila, eta horren eguzkik egiten du kristan mina. Ja, bueno, gutxi, gutxi, beti. Gero egoten dire, normalin, pues, dantzatzen ez tune edo, kale jiran barrerin ez da ona, ingurun jartzen da, aurrik ez guruzteko eta horrela pixko babesteko, edo igual, balin badago espaloiren bat, hola dozuloren bat, hor zain egoten dire bazpada, bai. Eta, bueno, zuek e, zaletasun hau ere, eh, aipatu duzu hasieran, ba, igual seme alabekin ez, hasi zaretela, eta batez ere ba, aurrak disfrutatzeko egiten duzuela, eta, bueno, zuek ere pesatze dut talde horretatik gustura ez? Bai, ze, justo, bai, eh, gure aur txigila gara joietan haitzen zuten musika zen enekantak diskua, eta hor erraldoian abeste izan zen hit bat, hemen gure zonaldin, eta horren arira pues, mugitzen ginelikan bezatzelekutera eta e, eh, erralde ikusteko kriston ilusu izaten zuten, eta pues, hori horrek laguntzen zuen ere, gu bat hitzen ginelikan erraldoi barrenin edo burondiekin edo, beraik ere kriston ilusu ginen behitzen ziguten, eta gauz polita da bai. Orain ja talde, bueno, desente ez, e, elkartu zarete hau egiteko, eta, bueno, nola ikustu duzu, e, erreleborik ikustu duzu, edo nek segida izanen du, e, animatzen alda jendea, ba, parte hartzera zuekin, ensaitzera astea, edo agian bada norbait ere, ba, hasi nahi dula, eta ez dakila nola egin, e, nola animatuko zenituzke, edo, bueno, zerran entzenion, ba, etorri, gombidatu, edo, edo zer. Bai, e, hain e, izan ditugu e, irula aukide berri, bai? Eta animatu dire, gu erraten genionatzen atzen, erresa, gu hasi ginen kale jiran bitartez egiten, hori erresena, eta ez pentsatzeko balsa edo dantza edo komplikatu direla gu gauzak erresa egiten jugu eta norbait dudotan balimago balsa dantzatzeko hartzen du kale eta disfrutatzen du musiakin ezker eskuin antzinera eta atzera eta etortzeko probatzera lasai ederrin gustora kistongiro oten da eta dena konten goten egoten gara eta gauz polita dela bai, lasa herrin etortzeko. Pues haitzane, gure gonbidatuko dugu jendia bazuengana hurbiltzera eta noski ez badute parte hartu nahi barrenetik, ma, ba, kanpotik ez, eh, animatzera eta kale jiretan zuekin parte hartzera. Oroitaraziko dugu berriz ere, ba, irurogeita garren urte hurren auspatzen ari zaretela, eta horren arira, ba, elkartu zareten taldeak, ba, zenbait eh, ekimen edo jarduera inen ditula ast, eh, urte guztien zehar, batez ere, ba, irailaren bederatzean, ez, ospatuko duzuela zuen eguna, haintzinetik, ustailaren bederatzean bi horien zozketa inen duzuela, eta bueno, ba, jendeare gombidatu ez, erostera eta zuei ba, laguntzera modu horretan, beraiek ere ba, saria izanen dutelako, eta bueno, ba, bertzerik gabe mila esker, eta bueno, ba, hor sorte hon egun horretarako, eta animo ez, prestaketetan. Habida, eskerrek asko Gure ekitaldi izango da bia, sa guztailak seian eta behetzian, eta gero horrekin batera, pues, eguna urtia bukatuko guztailak e, eh, irailak behetzian, eta hori, eta ikustera San Fermitan eta Iraian eta parte hartzera ere ireki daudetik. Ebe, arke mil esker xabi. Ale, esker gasko, aio. Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsApp ez egin dezakezu. 00 iru iru zazpi, berrogeita masei, hogeita bi, mabost eta hogeita malau. Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa. Zure hitza garrantzitsua delako. Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Azkenik, kirolari tartea ginen diogu eta hemen bikontu ditugu aipatzeko alde batetik, Jon Karrikaburu elizondoko futbolaria labesen arituko dautzita heldu den bi demoralditan. Elduden bi denboraleak errandu bezala utzita jokatuko ditu Jon Karrikaburu elizotoko futbolariak. Aurtengo urtarrilean bigarren mailako leganesera joan zen Realak utzita eta asteburuan jakinarazi du taldeak elduden bi denboraldietan ere utzitarituko dela, baina alabesen. Hogei urte ditu karrikaburuk eta Espainiako geita bat urtez petiko selekzioarekin ere aritu da. Baztan futbol taldean asiondotik Donostiako Real Sociedad taldeko arrobian aritu da infantil mailatik. Realaren bigarren taldeak bigarren mailara igotzea lortu zuenean hogei hogeita bat denboraldian, erabakigarria izan zen karrikaburu eta bigarren mailako debutean gola sartu zuen. Bigarren mailako denboraldi horretan, hogeita bat hogeita bi denboraldian amaika gol egin zituen bigarren taldearekin eta lehen taldearekin debuta egin zuen Europa Ligan, Monakoren kontra. Jazko denboralean, realaren lehen taldean gutxi aritu zen, mabi partida jokatu zituen, sei ligan, lau Europa ligan eta bi erregearen kopan, eta bi sartu zizkion azken lehiak eta horretan koria taldeari. Realean minutu gutxi zituela eta urtarrian leganesera joan zen utzita eta orain gazteizerako bidea hartu du. Eta bukatzeko Bortz Kirol txapelketaren bigarren edizioa prestatzen hasi da erreka elkartea. Bortz Kirol pilota txapelketaren bigarren edizioa prestatzen hasia da donestebeko erreka elkartea. Interesa duenak, erreka elkartearekin harremanetan jarri beharko duela erran dute, erreka elkartea bildua jaho.es elbide elektronikora idatzi. Zantolatzailean asmoa entrenamenduak irailean egitea eta txapelketa hurrian astea da. Ja, egin zuten lehenengo zonezteben bortz kirol txapelketa pilotaren bortz modalitatetan aritu beharko dira pilotariak. Hala nola, xarean, joko garbian, eskularruan, paletan eta eskuz. Ja, sortzi pilotari hartu zuten parte eta donibane garaziko jerom karrikaburuk. Irabazi zuen. Ba, hausia izan da guztiak gaurko, zau izan da, azteko errepasoan, eta orain burutik talaren bertze kantu batekin utziko zaituztet. Ongi izan eta, bihar arte! Esten begi honez ikusi noiz guretzat Nola normaltasun berri horrek guri Etzigun eragin Nola zeinak beti izan duen aukera Eraikitzea kaio larik ederrena Aldarria egin zion berdin ustezko askatasunari Muxu trukirri barri bat orkampoa Lapurtzea bat zen kasu berdin zeinen garestia